Abakorinte ya mbere esura ya mukaga Omulinywe omuntu karaba nebigambo na mutayiwe yakumaza atakutoija batakansi atatoizira abakristo Isi timuli kumanywa kwa abakristo nibo balira murensege Isi kamuraba muri bokura murensege emishange tayina mani nebalema Isi timuli kumanywa kwa tulira muraba malaika lere byomu nso kamwe nebigambo ebiri kushabiti kubaki ni mubitwalira bente ketali kubona mukantu nshoni kubona ni bagambire bigambe ebyo kya kubaki to mulinywe kubura muwo muntu omumanyiko kuramura bali barumona omuntu natogera muruma nabatakansi kuziza kutogerangana ekyali inywe kigoko kiki kutemiririzamu timukunda kulembwa kyonkanywe ni nimushobya marani muakira banu mu magezi nangu kubikora barumna banyu nyabwanyu timuli kumanyo kwa babi batali tamubukama bwa ruwanga mutebeya babenjanga anga bafukamire bihuku andi kensi yani anga ensi yaga anga bashuma anga abomururu anga entamize anga ababeide bishuba anga banyagi kibalita mumboka mabwaru wanga nanywa bandi nikomo baire muli chonkambwe numukoga mwayera mwainduka bagorogoki omwibalio mukama Yesu Kristo no muri mwoyo wa ruwanga waitu arinye ebintu byona birungi kyonkati byona bina mugasho alinye bintu byona birungi kyonkata lyo kintu kyona kyona ekirandi ya mwoyo ebyakulya bigyo mu rubunda no rubunda rugibwa bya kulya kyonka ruwangali bimarawo byombiri kulya no rubunda omubiri tigwa kukoza busia omubiri gugendereirwe kubagwa mukama maro mukama asingira omumubiri ogwo ruwanga kaimbulo mukama mara kwakona itwe omubushoborabwe alituimbura isi kimuli kumanyo ko mibiri yanywe bangingo za Kristo mbwenu nkwatenge ingo za Kristo ziongera mu maraya nike kabure kimuli kumanyo ko muntu abya manomu maraya wenene no mu maraya baba mubiri gumo nkoko kyandikirwe kiti ababiri barabaga mubiri gumo na wajuangana no mukama ajuangana nawo mu moyo mwelindo bujanga buli bufu obwo muntu akora bukolwenja yo mubiri kyonko musiyani afa akalira omubiri gwe Timuli kumanya okumibiri yanyu ebalwensinga ya moyo mtakatifu asingira mulinywe obwaluwanga yabatungire inywe timuli kwetwara akubamu kagulwa mweguzerenge kityo mukoze mibiri yanyu kwaisa ruwanga ekitinwa